Medine'de nazil olmuştur 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şey için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ayetin işaret ettiği hadise şudur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden Zeynep binti Cahş'ın evinde bal şerbeti içmiş. Ve bu yüzden onun yanında biraz fazla kalmıştı. Bu durumu kıskanan iki zevcesi Ayşe ve Hafsa aralarında kararlaştırıp peygamber yanlarına vardığında kendisinden magafir kokusu geldiğini söylediler. Hazreti Peygamber magafir yemediğini söyledi Demek ki balı yapan arı megafir yalamış dedi ve bir daha bal şerbeti içmemeye yemin etti. Surenin bu münasebetle indiği rivayet edilmiştir. Allah Celle Celaluhu gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, hikmet sahibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmişti. Bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi dedi. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hafsa'nın evinde bulunmadığı bir sırada cariyesi Mariye'yi onun odasına almıştı. Hafsa bundan haberdar olunca üzüntüsünü belirtmiş ve darılmıştı. Resulullah da Hafsa'ya bundan böyle Mariye'yi yatağına almayacağını söylemiş ve bunu gizli tutmasını tembih etmişti. Hafsa ise bu konuyu Hazreti Ayşe'ye açıklamış. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil olmuştu. Başka bir rivayete göre de Hz.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 Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalpleriniz sapmıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka verirseniz biliniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Ayette Hazreti Ayşe ve Hafsa'ya hitap edilmiş. Hazreti Peygamber'in gönlünü almaları istenmiş. Kıskançlık, sır yayma ve onun hoşlanmayacağı aşırılıklardan da kaçınma konusunda uyarılmıştır. Eğer o sizi boşarsa Rabbin ona sizden daha iyi kendini Allah'a veren, inanan, Sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir. Ayet Hz. Peygamber'in hiçbir zevcesini boşamadığının delilidir. Ey inananlar kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız güçlü Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ey kafirler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz denilir. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافق والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi işlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp Gider de ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler. Samimi bir tövbe diye tercüme edilen tövbe-i nasuh için birçok yorum yapılmıştır. Bunların ortak noktası şudur. Nasuh, nusuh kelimesindendir. Buna göre tövbe-i nasuh, tövbe edenin kendi nefsine nasihat dinletmesi, günahlarına son derece üzülmesi ve artık onlara dönmemeye karar vermesi demektir. Ey Peygamber! kafirlere ve münafıklara karşı cihat eder. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne kötüdür.'' ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات رب ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah Celle Celaluhu inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi Kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan sağamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavundan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.'' İffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.'' Ayetlerde bahsedilen Hazreti Nuh'un karısı kavmine onun mecnun olduğunu söylerdi. Hazreti Lut'un karısı da kocasına gelen erkek misafirleri gece ateş yakarak gündüzde duman çıkararak haber verirdi. İkisi de layık oldukları cezaya çarptırıldılar.'' Firavun'un karısı Asiye Hazreti Musa'ya iman etmişti. Bundan dolayı kocası Firavun onu ellerinden ve ayaklarından dört kaza bağlamış, göğsüne kocaman bir taş koymuş. Öylece yakıcı güneşe bırakmıştı. İşkence anında zikredilen duayı yaparken ruhunu teslim etmiştir.